Ամբողջայությունը եւ մասնավորապես Արցախը շատ ծանր իրավիճակում է։ Արցախը կանգնած է գոյաբանական վտանգի առաջ, եւ այս պարագայում շատ կարեւոր է ստանալ մի շարք հարցերի պատասխաններ եւ անկեղծ լինել, ասել է Բաբայանը, նշելով, որ Հայաստանում են անկեղծ քննարկումներ ունենալու համար։ Անդրադառնալով հարցին, թե Արցախի պատվիրակությունը Հայաստանում ունեցած հանդիպումների ժամանակ ինչ բարձաբանումներ է ստացել, Արցախի հանրապետության արտգործնախարարը պատասխանել է։ Մեզ համար շատ կարեւոր է նաեւ այն, որ Արցախի պարագայում ունենանք հստակ դիրքորոշում։ Այս երկու հանդիպմանը իհարկե կան բարձաբանումներ, որ որևէ մեկը չի պատրաստում Արցախը թողնել կամ այսպես ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Հիմա պետք է մենք շատ այսպես ճկուն քաղաքականություն վարենք, Անդրադառնալով հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում Փաշինյանի, Ալիևի, Միշելի եւ Մակրոնի հանդիպումից հետո ընդունված հայտարարությանը, որով Հայաստանն ու Ադրբեջանը հաստատել են, որ ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը, ԲԲ-ն ասել է. Մենք դեմ չենք, որպեսզի Հայաստանն ու Ադրբեջանը հարաբերությունները բարելավեն, ով կարող է դեմ լինի այդ հարաբերությունների բարելավմանը։ Սակայն պետք է հասկանանք, որ Արցախի համար եւ ողջ հայության համար կարծում եմ անընդունելի է Արցախը ճանաչել Ադրբեջանի մաս։ Այս համատեքստում Դավիթ Բաբայանը շեշտել է, որ չկա փաստաթուղթ, որտեղ նշված լինի թե Արցախ Արցախն Ադրբեջանի կազմում է։ Արցախի արտաքին գործերի նախարարը մեկնաբանել է նաև Ստեփանակերտի եւ Բաքվի երկխոսության վերաբերյալ խոսակցությունները։ Եթե մենք խոսում ենք բանակցությունների մասին, պետք է հասկանանք հետեւյալ, եւ սա մենք կիսում ենք բոլորի հետ։ Այդ թվում նաեւ միջազգային հանդրության է, սա մեր մեսիջն է։ Ուրեմն մենք երբեք դեմ չենք եղել Ստեփանակերտ-Բաքու երկխոսության ընդհակառակը 1996 թվականից, որ, որից հետո փաստորեն 96-97-ին Արցախը դուրս մնաց բանակցային գործընթացի մի հատվածից, ոչ թե լրիվության, բայց մի հատվածից։ Մենք միշտ ոչ էինք անում վերականգնել լիարժեք ձևաչափ։ Հիմա այս ձևաչափի վերականգնումը նույնպես մնացել է մեր օրակարգում, բայց այդ բանակցությունները չպետք է տեղի ունենան միջազգային ճանաչված հարթակից դուրս, ասինքն գոյությունի մեկ միջազգային ճանաչված հարթակ։ Դա Մինսկի խումբն է, որտեղ եւ ԵՀԿ-ի գագաթնաժողովի Բուդապեշտյան 1994 թվականի հարակից մի շարք փաստաթղթերում 95 թվականին հատկապես նշված է, որ որ Արցախը եւ բանակցությունների եւ հակամարտության կողմն ինչով կարող է ավարտվել Ռուսաստան-Արևմուտք հակամարտությունը Արցախի համար։ Հարցին ի պատասխան Բաբայանը կարևոր է համարում ճկուն քաղաքականությունը։ Նա նշել է, որ անթույլատրելի է ստեղծված իրավիճակում ունենալ հակառուսական կամ հակաարևմտյան կեցվածք։ Լավագույն դիրքորոշումը չեզոք դիրքորոշումն է։ Ռուսաստանը մեզ համար եղբայրական երկիր է։ Արևմուտքն էլ չի մեզ համար ճշնամի, որտեղ մենք ունենք սփյուռք։ Դրա համար մենք չենք տեսնում այլընտրանք ռուս խաղապահներին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մենք դեմ ենք արևմուտքին։ Կրկնում եմ, սա այս բանը պետք է լավ հասկանանք եւ մենք չենք միջամտելու այդ եւ ընդհանրապես անառողջ եմ համարում նման այսպես մեղադրանքները Ֆրանսիայի կողմից Ռուսաստանին եւ այլս մեր գործը չէ։ Հայաստանն ու Արցախը միշտ կունենան կայուն կապ, այդ թվում կառույցների մակարդակով։ Լրագրողների հետ ճեպազրույցում շեշտել է Արցախի հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Դավիթ Բաբայանը։